اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهو لبريباد الله جل شانه يدنس مسلوات السلام نبسني الله وقسنيك محمد صلى الله عليه وسلم كاج أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفيكو يبيريت بويتس الله جل شانه استنسكم بغبيازنشو i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarik wa ta'ana molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljni. Kao što vam je poznato da smo prošli put počeli da govorimo o stvarima koje narušavaju iman i islam ili možete nazvati o riječima i dijelima koje čovjeka izvode iz islama. Rekao sam da je povod toga da nakon što smo govorili o imanskim šartovima i šta imanski šartovi znače i šta podrazumijevaju, vidio sam shodno da je da to, samo reci dole da ne pričaju, da se čuje. Znači, reci da šute. Znači, vidio sam se shodno da poslije toga odma nastavimo sa govorom o stvarima koje čovjeka izvode, izvode iz vjeri. Pa smo prošli put stali na tome i rekli smo da prva stvar koja čovjeka izvodi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjeruje da je to širk Allahu tabarak wa ta'ala. Širk znači pridruživanje nekoga ili nečega uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. I kada smo govorili o tevhidu, rekli smo da islamski učenjaci dijele tevhid na tri vrste, a neki ga dijele na dvije vrste. A tevhid znači vjerovanje da je Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. Pa su islamski učenjaci, kako bi se lakše razumilo, podijelili to. Pa jedan broj učenjaka tevhid dijeli na dvije vrste, kao što što čini Ibn Abil al-Hanafi u svom komentaru Tahavijske akide, a neki ga dijeli na tri vrste. U svakom slučaju, znači, ista je podjela, iste je stvari su spomenuli. Pa prva vrsta tevhida jeste tevhidu rububija, a to je vjerovanje i ubjeđenje da Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini u stvaranju, da je jedini on taj koji stvara, da je jedini on taj koji upravlja, da je jedini on taj koji daje smrt, koji daje život i tako dalje. Druga vrsta tevhida jeste tevhidul uluhija, odnosno vjerovanje, da Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini koji zaslužuje da mu se čini ibadet. Pa čovjek sve vrste ibadeta upućuje jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. A rekli smo da ibadet, kao što su rekli islamski učenjaci, da je to zajedničko ime za sve ono što voli Allah tabarahi wa ta'ala i sa čim je zadovoljan od riječi ih dijela vanjski ili unutarnji. I treća vrsta tevhida jeste tevhid Allahu tabarahi wa ta'ala lijepih imena i njegovih svojstava. A to je da vjerujemo da Allahu tabarahi wa ta'ala pripadaju lijepa imena i svojstva onako kako je Allah tabarahi wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu i kako ga opisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam sunnetu i da vjerujemo da nikome ne pripadaju ta lijepa imena i svojstva osim Allahu tabaraka wa ta'ala. E sada narušavanje ovoga što smo spomenuli, to se zove širkom. Pa oni koji vjeruju da neko drugi mimo Allaha tabaraka wa ta'ala upravlja svemirom, znači kao što šije, neudu billahi ta'ala vjeruju da imami upravljaju znači određenim pojavama i to pripisuju svojim nepogrešivim imamima. Znači to je širk Allahu tabaraka wa ta'ala, kao što je i upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala, znači širk, ili vjerovanje da određena osoba kod sebe ima svojstva božanstva, kao što je da poznaje gajb i tako dalje, znači sve su to stvari koje izvode iz Allahove tabarak wa ta'ala vjere. Znači ovo je globalno ili da kažemo opšti govor o širku. Rekao sam i spomenuo sam da islamski učenjaci kada govore o opasnosti širka, da kažu, da spominju da je u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo, znači više i različiti oblika kazni za mušrika, odnosno onu osobu koja počinje širk. Pa tako prvo osoba koja počinje širk, on je nevjernik u Allaha tabarak wa ta'ala, znači sa tim prestaje biti šta? Prestaje biti musliman i mu'min. Druga stvar jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Ka učini širk Allahu tabarak wa ta'ala Allah mu je zabranio džennet. Allah mu je džennet učinio haramom. Znači ko učini širk Allahu tabarak wa ta'ala uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala mu je džennet učinio haramom. Zatim treća stvar jeste da uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala neće oprostiti mu se čini širk. A sve će mimo toga oprostiti. Pa kaže uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah neće oprostiti mu se čini širk, a ono mimo toga će oprostiti kome on kome on hoće. Zatim onaj koji počini širk onog momenta kada je počinio taj širk, sva njegova djela propadaju. I uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala se obraća poslaniku alihi salatu wa salam i kaže la in ašrakta la yahbatanna amaluk. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ Ako bi ti učinio širk, sva tvoja bi dijela zasigurno propala i bio bi od onih koji su propali. Znači, kome se obraća? Obraća se poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zadnja stvar jeste što je obaveza muslimana borba protiv mušrika. I zato ona skupina koja, tako da kažemo, počne javno činiti širk, znači skupina kao skupina, znači obaveza imamu da se bori protiv njih dok ne ostave to dok se ne odreknu širka i dok se ne vrate, dok se ne vrate tevhidu. I zato ako vidite Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam se borio protiv ljudi, to vidite i sire i života Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, koji su činili širka Allahu djela šanuhu. Znači svejedno da li su oni obožavali, da li su obožavali mjesec, jesu li obožavali sunce, jesu li obožavali drveće, jesu li obožavali kaborove, što su obožavali, Poslanik alejhi salatu vesselam se borio protiv njih. Znači ona skupina i u vremenu muslimana ako se pojavi neka skupina koja čini širk obaveza je vladaru muslimana da se bori protiv njih. I spomenuo sam vam, ne znam da li sam spomenuo ovdje, međutim kada smo komentarisali 40 nevevi hadisa koji su pristovali, rekli smo znači da svaka skupina koja ostavi znači čak neku od svetinja islama i imam im kaže da su obavezni da uspostave tu stvar pa makar to bio ezan. Ako odbiju da uspostave tu stvar, obaveza je vladara da se bori protiv njih dok ne uspostave tu stvar. I to se spominje u fikskim knjigama i spominje u nama ovih prostora, ako što spominje Hasan Kafija Prušćat u svom dijelu Hadijekatu Sala, bašća namaza, ako bi, neka, ako bi neko selo ili grad ostavilo ezan i neće da uči ezan, znači pa makar stvar koja nije obaveza, međutim dođu, dođe vladar i kaže morate uspostaviti namaz. Oni kažu nećemo on kaže, borit se protiv vas ako to ne učinite. Oni kaže, mi ćemo se boriti protiv tebe. Znači, borit će se radi čega? Znači, bore se radi onoga na čemu su oni. Oni sa tim odlaze u kufr Allahu tabarak wa ta'ala. I sa tim postaju nevjernici. I obaveza je muslimana da se bore. I slučaj je toga, za vrijeme Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, ona skupina koja je odbila da da zekat, Abu Bakr se borio protiv njih. I rekao je tako mi Allaha, borit ću se. Znači, sve dok mi ne budu davali zekat, ako što su davali poslaniku alihi salatu wa salatu. Pa kaže šeheh Ulsan bin Taymiya da je konsenzus u da se, da se borili protiv njih zato što su bili murtadi. Zato što su odbili jednu od svetinja, od svetinja Islama. Ova stvar, znači danas kada čovjek govori o stvarima širka, znači da kažemo stvar može da bude opasna, pod navodnicima. Znači čovjek može da bude optužen, da ljude smatra nevjernicima, da ovo, da ono i tako dalje. Međutim, znači Allahovi robovi, kada Islam bio na ovim prostorima, kada bi se pojavila skupina koja je nosila ili koja bi ponijela ubjeđenje i vjerovanje koje je suprotno Kur'anu i sunnetu ili koje izvode iz vjere, znači protiv njih su se sprovodili ovakvi, ovakvi postupci. Pa vam je tako opoznat slučaj jedne sekte u islamu koji se zvala Hamzavije. Znači ovdje kod nas u Bosni koji su bili. Znači bila jedna sekta, pojavila se koja su se zvala Hamzavije za vreme Hasana Kjafije Pruščaka. I oni su imali razni ubjeđenja u kojima je bilo širk, u kojima je bilo širka. Pa su ljudi upozoreni, pa kada se nisu, nisu vratili od svojih mišljenja, jedan poznati alim s ovih prostora, Mali efendi Azade, je izdao fetvu da su oni nevjernici, da su murtedi. I zajedno sa njim je bio Hasan Kjafija Pruščak. I to je došlo do sultana i dignuta je borba protiv njih. I ljudi su se ovdje na ovim prostorima znači na strani koji su bili osmanskog sultana Valije, borili protiv tih Hamzavija. Sve dok taj Hamza, znači nije uhvaćen i dok nije odveden u Istanbul, i u Istanbulu je tadašnji šehhul islam Ebu Sa'ud, znači pisac poznatog tefsira Ebu Sa'ud, naredio da se pogubi, da se ubije kao murted, da se ubije kao otpadnik od Allahove tabarak wa ta'ala vjeri. Znači, zato vam kažem još jednom, znači, širk, znači, širk nije mala stvar. I zato su islamski učenjaci upozoravali na ovu stvar. I zato jedan od velikih hanefijskih učenjaka sa područja Indije, Ismail Dahlavi, kaže, kaže, znaj Allah se smilovo da se širk proširio u ovom vremenu i da je pravi i istinski tevhid postao čudan ili skoro da ne postoji. Iako većina ljudi tvrdi da su na imanu, međutim upali su toliko u širk, širk da nisu i svjesni. I kaže ono što je prva obaveza čovjeka jeste da upozna tevhid i širk i onako kako su došli u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato danas kada vidite kao što ćemo spomenuti, znači ljudi nisu ni svjesni koliko pogotovo obični neuki svijet koliko upada u širk, a koliko je još malo onih koji na takve stvari upozoravaju. Pa dalje, govoreći o širku, kažem da islamski učenjaci kada govore o širku, kažu da se širk dijeli na veliki i mali širk. Na širk, da se širk dijeli na veliki i mali. Mada, mada jedan broj islamskih učenjaka kaže da se dijeli na tri vrste, da se dijeli na veliki, na mali i na skriveni. To ćemo spomenuti kasnije. Međutim, šta je razlika između velikog i malog širka? Mali širk su one riječi i dijela koja ne izvode iz vjere. Međutim, oni su sredstvo da se upadne u širk, u veliki širk. Znači, preko te stvari možeš da upadneš u širk. Primer toga je zaklinjanje nečega drugog, nečim drugim ima Allaha tabarik wa ta'ala. Allah posanika alaihi salatu wa salam kaže Man halafa bi gajri Allahi faqad ašrak. Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tabarik wa ta'ala, on je učinio širk. Zašto je učinio širk? Zato što ljudi se kunu Allahom jalla šanuhu radi čega? Radi veličanja uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Pa ljudi kada se kunu nečim drugim, znači oni to veličaju i smatraju to nečim velikim bitnim u svojim životima. Pa kako to ne bi stavili na nivo ili na dređu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači nazvan je malim širkom, zato što može da odvede čovjeka da tu osobu ili to smatra tolikim da ga smatra kao Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato ulama kaže da je zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala mali širk. Iako je nazvan u sunnatu Allahu akbusanika alaihi salatu wa salam, nazvan je velikim, nazvan je velikim širkom. Međutim, šta je veliki širk? Veliki širk su riječ i djela koja izvode iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere. Znači, riječi i djela koje izvode iz Allaha tabaraka wa ta'ala vjere. Tačnije, usmjerivanje nekog vida ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I navio sam vam primjer, primjer dove. Znači, da čov, dova je ibadet. I da čovjek, umjesto da Allahu djelašan uputi dovu, uputi dovu nekom drugom, kao što ljudi upućuju dovu onima koji su u kaboru. Ili čak dođu, kada dođu na hađ ili dođu na umru, pa dođu kod kabura posanika alihi salatu wasalam, pa dozivaju posanika alihi salatu wasalam. Pa kažu Allaho poslaniće, čini za mene šafat. Allaho poslaniće, čini za mene šafat. Allaho poslaniće, zauzimaj se za mene kod Allaha. Dođu na kabur ovog onog evlije, kažu, o ti pomozi mi da se izdjeći moje dijete. Pomozi mi ovo, pomozi mi ovo. Znači sve su to stvari širka. Zašto? Zato što je to zato što je to šta? Usmjerivanje ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I to je osnova širka. Da usmjeriš neki vid ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato prvi Arapi, obratite pažnju ovdje, prvi Arapi, mušerici o kojima govori Kur'an, oni nisu smatrali da ona božanstva koja su obožavali mimo Allaha šanuhu, kao što je lad, kao što je uzad. Oni nisu smatrali da oni da oni stvaraju, niti da oni daju život, niti da umrtvilju. Jesu ne smatrali to? Nisu. Nego su smatrali da onaj koji daje život je ko? Allah. Koji daje smrt? Allah. Koji daje nafaku? Allah. Međutim, zašto su bili mušrici? Zato što su dozivali te kipove, te stvari. I mislili su da i te stvari približavaju uzvišenom Allahu tabaraku wa ta'ala. I zato Allah Đalešanu navodi njihove riječi u Kur'anu kada kaže, kada oni govore, ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo ih, osim da nas oni približe uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Pa ona božanstva koja spomni Allah Đalešanu u Kur'anu kao što je lat, kao što je uzzat i drugi, znači oni su je obožavali zašto? Da ih približe Allahu tabarak wa ta'ala. Ne zato što su mislili da daju život, što su vjerovali da daju smrt. Ne, nego samo kako bi Isto kao što čine oni koji danas mole one koji su u kaborovima. Pa dođe, na primjer, čovjek na turbe, pa ubaci deset maraka u turbe. Kao da se zavjetuje onome koji u turbe tu kaže, pomozi mi, znači da se moje dijete izliječi. Ili pomozi mi da mi se da sreća i tako dalje. Znači nema sumnje da su takve stvari, znači širk uzvišenom Allahu, tabarak wa ta'ala. Islamski učenjaci, kada su govorili o velikom širku, znači ovo što sam rekao je osnova. Znači šta je veliki širk? da ibadet usmjeriš nekome mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Međutim, islamski učenjaci, kada su govorili detaljnije o širku, a mada se o ovoj temi može dugo govoriti, na široko, međutim, ja ću pokušati da skratim. Mada znači ova tema zaslužuje da se o njoj puno govori. Međutim, pokušat ću da sužim koliko mogu ovaj govor. Islamski učenjaci kada su govorili o velikom širku, spomenuli su kao što je spomenuo Ibn Al-Qaim, rahmatullahi da se veliki širk u osnovi vrti oko četiri vrste. Da se vrti oko četiri vrste. Prva vrsta je koja? Prva vrsta je širk u dozivanju. Ono što sam vam sada rekao, a to je mol, molba ili upućivanje dove nekom drugog mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači to je prva vrsta, prva vrsta širka. I zato da li se kod nas danas na, ovom, na ovim prostorima dešava ta vrsta širka, dešava se. Znači gdje se dešava? Dešava se u blagaju dešava se, na, dešava se na, u prustcu, dešava se onak, onim nekakvim pećinama i tako dalje, znači djevojačkim pećinama. Znači sve te stvari koje ljudi tamo čine su širka Allahu tabarak wa ta'ala. Znači neki ljudi, znači ne kažemo sad ko ode tamo da je mušrik, da neko pogrešno razumije, međutim da li se tamo čini veliki širk, čini se. Ja kad sam bio u medresi, kad, su, kad smo nas ono vodili tamo da idemo, znači svojim očima sam vidio ljude koji čine seđdu kaburu koji čine seđdu kaburu. I seđda kaburu je po konsenzusu islamskih učenjaka širka Allahu tabarak wa ta'ala. I zato islamski hanefijski učenjaci kao što Ibn Abidin u svojoj haši i drugi, znači spominju da je men, men seđda li sanem, au li šems, au li kamer, znači ko učini seđdu suncu, mjesecu, ili kipu, ili kaburu, da sad im izlazi iz Allahove tabarak wa ta'ala vjeri. Jer posjećivanje kaburova, obrate pažnju, posjećivanje kaburova može da bude na tri načina. Tri su vrste posjećivanja kaburova. Prva vrsta posjećivanja kaburova je posjećivanje kaburova koja je dozvoljena. Ili da kažemo čak koja je pohvalna. Poslanik alaihi salatu vesselam kaže Kuntu nahejtukum an ziyarati zijaratil kuburi fazuruha. Zabranio sam vam posjećivanje kaburova pa i posjećujte. Koja je to vrsta posjećivanja kaburova? I kaže vam, to je sunnet, jer posjeti, čovjeka podsjeća na smrt ko što je došlo od isposlanika, salatu vesselam. A to je da uđe, uđeš u mezaristan, da uđeš u harem, ko što mi kažemo, i da posjetiš, da nazoveš salam onako kako je poslanik alaihi salatu wasalam nazivao. Salamu alaikum ahle diari, wa inna inša Allah bikum lahikun. Salamu alaikum stanovnicu ovoga mjesta i mi ćemo vam sa koboda priključiti. I ta stvar čovjeka podsjeća na smrt i oživljava čovjekovo srce. I to je nešto što je pohvalno. Druga vrsta, kao što kažu islamski učinjaci, jeste posjećivanje kaburova, međutim u kojima ima novotarija i zabranjenih stvari. Kao što su novotarije, znači, na primjer, ili zabranjene stvari, da ljudi, znači, sjede na kaburovima, da ljudi stavljaju cvijeće na kaburovima, da ljudi dove pored kabura, međutim, ne dovi onome ko u kaburu, nego misli da je to mjesto Mubarek. Obratite pažnju ovdje. Znači, dođe na neki kabur i dovi tu Allahu. Međutim, dovi Allah, on misli da je to mjesto posebno. Znači, to je učinio zabranjenu stvar, učinio novotariju. Međutim, nije izašao iz Allahove vjere. Zato što to nije stvar širka, nego je to stvar novotarije. Zato sam govorio i rekao sam vam da mubarek mjesta, mubarek vremena, mubarek osobe, znači mubarek dijela, da samo mogu biti mubarek ako je došao Kur'an i sunnet i rekao nam da je to mubarek da je to mjesto odabrano, da u to mjestu ima beričata. Znači, ne možemo reći kao što neki vjeruju, znači ja sam gledao ljudi idu dole na teki blagaj i uzima vodu, znači u bidone i pije to, znači misli da je voda beričat, mubarek sa tog mjesta. Kako možemo za neku vodu reći da je beričat ili neko mjesto? Samo ako je došlo u Kur'anu i sunnetu. I zato je došlo u Kur'anu i sunnetu kada su pitanju mesjidi, da mesjid, znači mesjid haram, znači haram u Mekki, haram u Medini i mesjid aqsa da su to tri odabrana mjesta. Znači da kažemo da su to da su to šta? Da su to sveta mjesta. Koja su odabrana vremena? Odabrani mjesec Ramazan. Znači ono što postoji za lejletul raga i tako da to su se izmišljeni i lažni hadisi. Određena osoba da kažeš da je dobra, da je evlija i tako dalje, kako može znati? Znači samo tekstom. I zato je došlo hadisma poslanika alihi salatu wasalam šta? Znači spominjanje ashaba koji su stanovnici džennata ili spominjanje neki tabina koji će se spomenuti koji što je Uvejs al-Qarni. Međutim, za određenu osobu, znači ti, sudi, mi sudimo ponome što je u manštini. Ljudi mogu misliti da on šta? Bogobojazan. Međutim, da on od bila je tala bude u džahannamu. Znači, za vrijeme poslanika, alihi salatu wasalam, je bilo ljudi za koje bi ljudi šta? Za koje bi ljudi, za koje su ljudi pohvalili i rekli oni osnovnika džannata. Pa je poslanik, alihi salatu wasalam, rekao šta? On je... Je samo otvrte prozor. Pa je poslanik alihi salatu wasalam rekao on je od stanovnika, čega od stanovnika vatre. Znači kako možeš reći za nekoga da je od stanovnika ovoga ili onoga? Osim ako je zato došao tekst u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I treća vrsta posjećivanja kaburova jeste posjećivanje kaburova gdje čovjek upućuje dovu onome koji je u kaburu. Ili traž, traži od njega pomoć. Ili da, on, da, da, da mu on otkloni neku štetu. Ili da mu dadne ovo ili se zavjetuje njemu, tako što radi to kabura dadne pare i tako dalje, sve to veliki širk po koncenzusu islamskih učenjaka. I te stvari se dešavaju i u Blagaju, i dešavaju se u Sarajevi na sedam braće, i dešavaju se u Pruscu, na Ivatovici, i dešavaju se u nekakvim pećinama i tako dalje. I zato je obaveza uleme da upomenu na te stvari. Znači, te stvari nemaju nikakve veze sa Allahom, tabarek wa ta'ala, vjerom. I zato širk je ušao, u, ušao i pojavio se i prvi oblik i prvi nastanak širka je bio vezan za mrtve, za kult umrli. I zato ona imena koja se spominju u suri Nuh, gdje Allah, djel lašanhu, kaže, znači gdje spominju ona božanstva Vedda, wa Sa'uqa, wa Ya'uqa, wa Nesara, znači ko što je došlo u sahihu imama Bukharije, da su to bili dobri ljudi za vrijeme Nuha, alaihissalam, prije Nuha, alaihissalam. Pa kada su umrli, znači ljudi su i zakopali, normalno, ljudi bili pobožni. Pa došao je šetan ljudima i rekao da napravite nešto na njihovim mjestima, da vas podsjeća na njih na njihovi badet, kako bi bili bolji. Pa ljudi to učinili. Znači opet napominjem hadis gdje? O Buhari, od koga? Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Pa ima onda došao šetan, što ne biste učinili ovo? Što ne biste učinili ovo? Što ne biste? Dok i nisu počeli obožavati. I zato poslanik alaihi salatu wasalam, ko što je došlo u hadisu Buhari i muslima, od zadnjih riječi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam prije nego što je napustio dunjaluk ko što je došlo u rivayetu Buhari i Muslima prije svoje smrti bi hamsin pe dana prije svoje smrti u svoje smrti, čak u smrtni mukama znači kada je toliko bio da je otkrivo svoje mubarek lice i kada mu je lice bilo puno znoja govorio je la'natullahi ala al-yahudi wan-nasara u drugom rivayetu qatala Allahu al-yahuda wan-nasara Allah prokleo kršćane i židove. U drugom rivajetu Allah ubio kršćane i židove. Ittahadu kubur anbijaihim masajid. Uzeli su kaburove svojih poslanika za mjesto klanjanja. A u rivajetu anbijaihim wa salihihim. Njihovi poslanika i njihovi dobrih ljudi za mjesto za klanjanje. Pa je to jedna od osnova, tako da kažemo, širka. I zato je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da se zabranjuje građenje na kaburu. I zato je došlo u hadisu muslimu, od Alija radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam poslao Aliju radijallahu ta'ala anhu, pa mu je rekao, znači šaljem te, kaže da ne ostavi, da ne vidiš kip, a da ga ne uništiš, da ne vidiš sliku, a da je ne umrljaš, i da ne vidiš kabur, a da ga ne poravniš. Znači na to je poslao, znači te stvari je poslanik alaihi salatu wasalam dao vasijet Ali radijallahu ta'ala anhu. I zato je u hanefijskom mezhebu, i u šafijskom mezhebu, i u malikijskom mezebu, i u ambelijskom mezebu, sva četiri mezeba, zabranjeno građenje na kaburu i čega osim koliko je pijedalj. Toliko može da se označi da kažemo kabur. A bilo što da se gradi, da se cimentira, da ovo, da ovo, to je se zabranjeno. Čak džumhuru leme je zabranjiva da se išta napiše na kaburu. Dok jedan broj dozvoljava da se napiše ime kako bi se mogao prepoznat onaj koji je tu zakopan. Znači, takvo je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalamu. Međutim, kad su ljudi počeli da prave turbeta, kada su počeli, onda je tako da kažemo, znači se otvorio, znači širk, znači, znači ljudi su na velika, znači na veliko počeli da čine širk. I zato još jednom kažem ove stvari govorim, znači da na ovo upozorimo i kažemo ljudima. Allah nam dao svako dobro. I zato, subhana, dolaze ljudi, znači dođe neko kada bude ovaj mevlud, znači dođu ljudi i kažu, dobro, da li je meni dole, dole, dole, dole dozvoljeno otići radi ovog ili radi onoga. Pa bilo negdje neko mjesto gdje se okupila pjevačice, gdje se okupili ljudi goli, gdje ljudi piju, bil ti bilo dozvoljeno da odeš? Ne bi, pa zar širk nije veći grije nego svega toga? Znači, doz... znači zadovoljan si sobom da odeš na mjesto gdje ljudi čine seđdu nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Subhana, kako ljubomora vjernika, kako ljubomora vjernika prema Allahu Allahovoj vjeri, možemo dozvoliti da to čini. I zato Allahovi robovi upozoravajte na ove stvari. Znači desi se čovjek dolazi na dersove, sluša ono, kaže bio sam, bio sam u blago iz ovog ilonog razloga. Allahu robe, tamo ljudi čine seđu nekome drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Znači to nije vjera Islama. Znači opet kažem, ne kažemo da su ljudi na vjernici, međutim to je dijelo širka. Nije malog širka, nije ovoga harama. Nije stvari gdje se ulema razišla, ne novotarije, stvari velikog širka. Ljudi uošte se... Ne... Znači čovjek ne, osje, ne okrene se prema kibli, nego prema kaburu da bi učinio seđu. Naudu billahi ta'ala. Znači opet vam kažem, nije rekova, ja sam tako mi Allah gledao svojim očima. I to je ko išao po takvim mislima, znači mogu da vidi. I zato Allahovi robovi, znači obaveza je ukazivanje na ovakve i na ove stvari. I zato još jedno napomnijem, znači sad ovdje nemam vremena da kažem, da su učenjaci Hanefijskog mezeba, da su ukazivali na sve ove stvari. Znači na seđdu kaburu, na, na, na, na zavjet eh, kaburu, stvari oko kabura, znači da je sve to stvari da su zabranjene konsenzusom islamskih učenjaka. Druga vrsta širka, znači druga vrsta velikog širka koju spominje Ibn Qayyim, rahmetullahi alaihi, jeste širk u namjeri, širk u nijetu. I obratite pažnju na ovu stvar, Allah vam dao svako dobro. Šta znači širk u namjeri i nijetu? A to je da onaj koji radi dijelo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on postaje sati mušrik. Znači ko čini dijela, a ne čini u Allahovo ime, znači takva osoba nije muslima, nije, nije mu'min. Uslov je da bi neko djelo bilo primljeno, da čovjek radi u ime koga? U ime Allaha jalla šanuhu. I da to bude u skladu sa šarijatom. To jeste da bude po Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. E sada će doći govor da činjenje djela ili takozvano rija može nekada da bude mali širk. Međutim, ako čovjek sva svoja djela i djela u osnovi radi radi nekoga ili radi nečega, a djela islamska, namaz, post, Znači on sa tim čini širk u, svojim, u svom djelu. I znači ovo je stvar na koju treba napomenuti. Znači kada u osnovi neko djelo radiš radi nekog drugog mimo Allaha tabarak wa ta'ala, znači to je od stvari koja se zove širk. Jer primjer toga danas u ko, znači primjer toga danas u obavještajici, ovi udbaši koji dolaze u musliman, koji dolaze u džamije da prate muslimane, znači on u osnovi ne bi došao u džamiju, osim da prati muslimane, znači koji ima od mladi ljudi da klanja, koji ima da ovo, ko da ima ovo, znači oni u osnovi, Znači to što radi, radi, radi čega, radi nekog drugog, a ne radi Allaha tabarek wa ta'ala. Međutim, ako bi se desilo da čovjek klanja u osnovi Allaha radi, međutim, da u tom momentu dođe šeitan i kaže, pa hajde malo produži svoj namaz, malo duže budi na ruku, malo duže budi na seđdi, kako bi ljudi rekli, vidi ga kako mašla, klanja, kako skrušeno klanja. Znači to je šta? Znači to je mali širk. To je nešto što se zove rija. A to je da čovjek sa nekim djelom, Znači gdje u osnovi hoće Allahovo zadovoljstvo. Hoće i zadovoljstvo ljudi. I ovo je stvar na koju čovjek mora da obrati pažnju. I zato uvijek prije nego što počneš činiti neko djelo, znači dobro se preispitaj zašto ga činiš. Da li ga činiš, znači da se kaže vidi ga što je učinio. Vidi što on ide u džami, u džamat. Vidi što on mašala zna toliko i toliko džuzeva Kur'ana. Vidi ga što mašala je hrabar. Vidi ga što je mašala ovo. Vidi ga što je mašala ovo. Jer Allahu tabaraka wa ta'ala ne treba nešto što nije urad, urađeno njega radi. I zato čovjek onu pravu slast, slast svoje duše, znači slast koju osjeti u svojoj duši, znači osjeti kada onda, kada čini dijelo Allaha radi, samo Allaha radi. Ne čini ga radi ovoga ili radi onoga, nego čini ga samo Allaha radi. I kada činiš određeno dijelo samo Allaha tabaraka wa ta'ala radi, onda će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala tako da kažem te uzdignut i na dunjalku i na hiratu. A oni koji rade djela, pa u tim djelima hoće malo i da i drugi pohvale, pa malo i ne bili do, došlo na kakvu funkciju, pa malo i ovo, malo ovo, znači može određeno momentu da on bude neko i nešto. Međutim, uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala neće dati beličeta u tom njegovom djelu. I zato islamski učenjaci, oni koji su radili, kojima Allah Đelšanu dao beličet u njihovom pozivu, znači radili su samo Allah tabarak wa ta'ala radi. I zato čovjek mora imati svaki dan u svom danu, Znači, moment kada će, će preispitivati svoja djela. Da li radi ono baš Allaha radi, ili ponekad određena stvar dođe pa kaže, hajde uradi radi ovoga. Hajde uradi da te ljudi pohvale što mašla učiš Kur'an, što ideš u džamat, što postiš na filu, što govoriš hrabro, što radiš hrabro i tako dalje. Znači, vjernik uvijek mora da se preispiti. Jer, braćo, nema momenta, nema momenta kada će čovjek osjetiti veću slast od onoga momenta kada se osamiš sa Allahom Đalešanuhu i kada vidiš koliko si mal. Kada osjetiš koliko si ti sičušan i koliko si mal i kada u tom osjećaju budeš svjestan svojih grijeha i kada priznaješ svoje grijehe. To su momenti kada čovjek najljepši doživi tako da kažem osjećaj. I zato ova stvar činjenja djela u ima Allaha tabarak wa ta'ala čovjek mora uvijek da je preispita. Jer oni koji nešto budu učinili Allaha tabarak wa ta'ala radi. Allah Đelešanu će im dati uspjeh i na dunjaluku i na ahiretu. Treća vrsta širka, što spomni Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi jeste širku ta'a, širku pokornosti. A to je, da skratim, da određenu stvar koja je halal, da je smatraš haramom. Ili određenu stvar koja je haram, da je smatraš halalom. Zašto? Zato što se povodiš za, neči, za nekim glavešinama i tako dalje koji ti naređuju i kažu to što je hara, har, što je u islamu haram, to je halal. Što je u islamu halal, to je haram. I zato Allah je lašanuhu, Kur'an nam spominje kršćane i židove. I kaže, ittahadu <clears throat> ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Oni su svoje svećenike i svoje monahe uzeli za bogove mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je došlo u jednoj predaj, iako u njoj ima slabosti, da Adi ibn Hatim, koji je prije toga bio kršćan, da je upitao Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, ovom ajetu. Kaže Allahu poslaniće, mi nismo smatrali božanstvima. Allah dželle šanu kaže šta? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni Oni su uzeli svoje kršćane i svoje svećenike, svoje svećenike i svoje monahe, uzeli su i za božanstva mimo Allaha tebareke ve taala. Pa kaže Allahu poslaniće, mi nismo smatrali božanstvima. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam, znači niste smatrali božanstvima. Ali ono što su vam oni ohalali, vi ste to učinili. Jako je to bilo haram u vašoj vjeri. I ono što su vam oharamili, smatrali ste halalom, jako je to bilo suprotno u vašoj vjeri. Pa kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ Kaže, pa to je njihovo obožavanje. فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ I zato su islamski učenjaci, kada su govorili o me, kazivali, spominjali i pisali, da nije dozvoljeno slijedjenje nikoga, ni vladara, ni pretpostavljeno, nikoga nije dozvoljno slijedjenje u onome što je Allah Đalešanuhu zabranio. Da, ga, da ti kaže vladar, radi to, a to Allah Đalešanuhu zabranio. To nije dozvoljno da poslušaš ni roditelja, ni vladara, ni halifu, nikoga. Zato što je Allah Đalešanuhu jedan jedini ko ima pravo da stvari naređuje i da stvari, i da stvari šta? Da stvari zabranjiva. I zato to je jedna od vrsta, od vrsti širka prema Allahu tebarak ve taala. To je da ljudi smatraju dozvoljenim ono što Allah zabranio ili zabranjenim ono što Allah dželle šanuhu dozvolio. I još jedna stvar, a to je znači stvar koja je tako da kažemo opasna, a to je širk u ljubavi širk u ljubavi. A to je da se neko voli kao što se voli Allah jalla šanuhu. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ među ljudima ima oni koji uzimaju endad. Ovo endad se može prevesti božanstva, kipove, ljude, kultove, ličnosti. Uzimaju ih za božanstvo. Vole ih kao što se Allah voli. I zato ulema kada govori u komentaru ovog, ovog ajeta kaže znači ko voli nekoga ili nešto kao što treba da se Allah voli, on je sad im počinio širku ljubavi. Znači ima nešto što se zove širk, širku ljubavi. I zato vjernik treba da voli samo Allaha tabarak wa ta'ala. Da vjerničko srce ispunjeno ljubavlju prema uzvišenom Allahu tabarak wa ta'ala. Da voliš Allaha jalla šanuhu. Međutim, islamski učenjaci opet govore, kada govore o ljubavi prema Allahu, da voliš Allaha. Nije do dovoljno da voliš Allaha jalla šanuhu da sa tim postaneš vjernik. Jer ima ljudi koji su kufru, u griješenju. Međutim, kaže da voli Allaha tabarak wa ta'ala. Međutim, moraš voliti Allaha i moraš voliti ono što Allah voli od riječi i dijela. Da voliš Allaha i da voliš ono što Allah voli od riječi i dijela. I da voliš u ima Allaha i da mrziš u ima Allaha, tabarak wa ta'ala. A onaj koji voli nešto kao što se voli Allah, djelašanuhu, znači taj čini širk u ljubavi. I zato radi toga je došlo zabrana onoga zaklinjanja. Ima ljudi koji kada se zakune Allahom, obratite pažnje ovo, Znači, rekao sam na početku dersa šta je mali širk. Ko se zakune neči mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, on je šta? On je počinio mali širk. Međutim, ako se prilikom zaklinjanje, prilikom zaklinjanja sa tom stvari, ovim ili onim, ako to veliča, kao što se Allah veliča, on je sa tim počinio veliki širk. Izašao iz Allaha tabaraka wa ta'ala vire. Znači, ulema je spomenula da i zaklinjanje, i mali širk, ako to činiš i zato što veličaš, da veličaš tu stvar kao što se Allah veliča, da sa, da sa tim činiš veliki širk. I zato i zaklinjanje babom, majkom, ovim, onim, rahmetom ovoga, rahmetom onoga. Znači, zato što to misliš da je poput Allah, tabarak wa ta'ala, može da te izvede iz vjeri. I zato vidiš ljudi kada se zakune, Allahom prekrši tu zaklet. Međutim, kad se zakune djetetom ili babom i majkom, nikada neće to prekršiti. Da Allah, tabarak wa ta'ala, od toga sačuva. I zato Allahovi robovi, znači vjernik, voli Allaha tabarak wa ta'ala. I voli što Allah voli. I voli u ima Allaha i mrzi u ima Allaha tabarak wa ta'ala. Međutim, da neko voli nešto kao što se Allah tabarak wa ta'ala voli, to može da izvede iz Allahove tabarak wa ta'ala, da izvede iz Allahove tabarak wa ta'ala vjeri. Naravno, vrsti veliki, velikog širka postoji mnogo. I opet se vraćam na početak i kažem, znači sve ono što znači svaki vid usmjeravanja ibadeta nekom drugom mimo Allaha tabaraka wa ta'ala, Allahovi robovi to je veliki širk. I ovdje je govor o Allahovoj vjeri. Znači ovo, napominjem što sam spominjao u prošlom predavanju, ovo nije partija, znači nije neka stranka, ovo nije govor o naciji, ovo nije govor o bošnjaštvu, ovo je govor o Allahovoj vjeri. A govor o Allahovoj vjeri se temelji I govor o Allahovoj vjeri se gradi na govoru sa dokazom iz Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Znači, ne kao što ima ljudi da Allah tabarak wa ta'ala sačuva kaže ili uči druga i kaže, nije ti kaže hadis ono što nađeš tamo, nego hadis ono što ti ja kažem da je hadis. Znači, ova vjera se gradi na Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I nema ovde, znači da imaš prijateljstvo, prema nekome zato što je tad lahko da imaš prijateljstvo sa tim. Ili da imaš neprijateljstvo prema nekome zato što je lahko ili moda da budeš neprijatelj prema tome. Ne znam da li sam ovdje govorio. Znači, spominjao sam vam. Ja sam spominjao kada, sam, kada su me pitali o demonstracijama vezano za Palestinu. Znači, rekao sam lično smatran da je to šuplja priča. Znači, te demonstracije, znači, nikakve koriste ne donose. Međutim, hajde da kažemo ljudi demonstriraju za muslimane u Palestini. Znači, čini im se šta čini. Židovi čine šta čine. I ljudi, znači, prave demonstracije radi Palestine. Dobro, praviš demonstraciju radi, radi čega je praviš? Zato što su tamo muslimani potlačeni. Dobro. Međutim, danas ljudi svugdje prave demonstracije za, za palestinski narod. Čak da muslimani prave demonstracije za palestinski narod. Dobro, napravili i ko demonstracije za muslimane u Maliju. Šta su naša braća u Maliju? Jesu to majmuni sa muslimanskim imenima koji hodaju tamo po nekoj državi koja se zove Mali? Jesu to vaša braća, odnosno naša braća i sestre po islamu? Znači, naša braća u Afganistanu, šta su oni? Šta su oni tamo, majmuni, međadi, koji nose muslimanska imena? Ovaj ummet je jedan ummet. Inna hadihi ummetukum ummetun vahida. Ovaj, je, ovaj ummet je jedan ummet. I nema razlike između muslimana u Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Maliju, u Palestini, u Afganistanu, sve su to muslimani. I ako ćeš protestovati radi nekoga, protestuj Allaha, radi radi tog naroda. A ne nemoj radi Palestine zato što te niko, ne, niko ništa neće reći ako napravi skup za Palestinu. A napravi skup za muslimane u Maliju. Znači sada su francuski krstaši ušli, pobili muslimane, popali rukopise. Ne samo da su pobili, nego što se spominje o zvačina, da su popalili rukopise. Jer je bilo dosta rukopisa arapski tamo. Popali rukopise, pobili silovali. Došao je poslije toga njihov presjednik. Znači, zato niko od muslimana ne diže svoj glas. Malo ko diže glas protiv toga. Zašto? Desilo se u Afganistanu što se je desilo. Zašto niko u Bosni nije napravio demonstracije za, za muslimane u Afganistanu? Što su muslimani tamo? Znate li, znači, da li mi znamo, znamo li historijat pokreta, pod navodicima, terorističkog pokreta, te, muslimana ekstremista, koji se zovu talibani. Znate li istorija tog naroda, tog pokreta? Ovdje ću vam ukratko kazati. Afganistan kao država je bila u ratu sa Sovjetskim savezom. Bila je jedna od zemalja koja je želila da se ocijepi. Kao više zemalja tada. I tada su Afganistanci ratovali protiv koga? Protiv Rusa. Je bio rat Afganistani, Afganistanci Rusija. Inače, Afganistanci su ko narod puno jak i žestok narod imaju nadimak pobjedivi narod. Znači niko u historiji nije pobjedio. Ni Džingis Khan kad je došao do njih nije imao ništa. Uglavnom, nosili su sa Rusima, međutim nisu nikako mogli da se nose sa ruskom avijacijom. I tada su došli Amerikanci, uprali se zato što su šta? Imali interesa protiv Rusije. I dali su im one Stinger rakete, koje mogu da, male rakete koje mogu, dobro da, koje mogu avione da pogodaju. I kažu analitičar da je to bio jedan od razloga da da se Rusija povuče. Zato što, znači, više im ništa ni avijacijom nisu mogli. Za vrijeme Gorbačova, sjeća se onoga Gorbačova, povuče se Rusija iz Afganistana. Ostane Afganistan prazen. Znači, nema u njemu Rusa, nema nikoga. Samo Afganistanci. Međutim, koji svaka zemlja posle rata, znači, zavlada u njoj šta? Zavlada kriminal, korupcija, ovo ono. Isto i koji kod nas ovde, Znači, samo što su tamo tamo bili tada kriminalci onim haljnama, onim eh, afganistanskim, a ovdje su kravatama i košljama. Međutim, ista stvar. I, znači, kod njih se proširi, znači, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo, ova banda drži ovo. Međutim, Afganistan je poseban po čemu? Zato što su najveći izvoznici u svijetu čega? Znači, to vam je poznato. I desi se, znači, bio jedan čovjek tamo, jedan efendija, hođa, da tako kažem, koji se zvao Mullah Omer. Znači mulla znači efendija, imam u džami hođa. Zao se mulla Omer. Koji je bio, se pokazao veliki ratnik i veliki borac u borbi protiv Rusa. I kažu da nema jednog oka. Kažu da je u jednoj akciji bio pogođen u oko i da mu je oko ispalo, da visilo. I kažu da je bukvalno tokom akcije otkinuo sebi oko i da je nastavio da se bori. I da je međunarodom, tako da kažem, dobio veliku popularnost. U njegovom mjestu se desi da jedna banda otme dvije djevojke i u, odvede u svoj logor, znači u svoje sjedište i siluje te dvije djevojke. I dođu ljudi iz tog mjesta i zatraže pomoć od Mulla Omera. Zato što je bio hođa Efendija i bio poznat borec. I Mulla Omer okupio ko sebe par ljudi. Nekoliko tako tih lokalnih imama i nekoliko hrabrih bo boraca. I uđu u to mjesto. I oslobode te djevojke I ti što su isilovali te djevojke, objesi, objese ih javno. I ljudima se to svidi. I zatraže da Mulla Omer uspostavi sigurnost u tom selu. I Mulla Omer uspostavi sigurnost u tom selu. Zabrani ljudima sijanje droge, zabrani ovo, zabrani ovo, ljudima se to svidi. Znači dođe sigurnost. Tako ljudi okolo sela, znači priča Mulla Omer, Mulla Omer, Mulla Omer. ljudi počne od njega tražiti pomoć i počne ići od mjesta do mjesta i voditi sigurnost u to mjesto. Dok skoro nije zavladao cijelim Afganistanom. I zato su dobili naziv Talibane, zato što Taliban znači šta? Znači učenik, učenici. Oni su učenici koji su učili u jednoj školi ili jednom fakultetu koji se nalazi u Indiji, koji se zove Darul Ulum. Darul Ulum Diubend. Znači tu su učili. Oni su anefijskog mezeba. Znači nikakve veze ni sa Vehabijama, ni sa Saudijom, ni sa ovim, ni sa onim i skoro zavladaju Afganistanu. U tom vremenu nije bilo Arapa. Znači nije tu bio ni Usama bin Ladin niko. Međutim, kada je do ljudi došlo da su to velike, da kažemo, velika područja gdje su ljudi počeli da šire šerijat, ljudi počnu da dolaze da tu žive. I među njima dođe Usama bin Ladin, koji je tada bio proglašen, znači normalno teroristom u strani Amerike. I tada talibani nisu Željeli nikakav rat protiv Amerike. Nisu oglašavali rat i protiv koga. Znači želi ljudi normalno da žive, da obožavaju Allaha tabarak wa ta'ala jednog jedinog. I dođe Amerika i kaže morate isporučiti Usama bin Ladna. Kaže oni nećemo isporučiti Usama bin Ladna. Što ga nećete isporučiti? To što je musliman. Nije dozvan musliman isporučiti na vjernicima. Tako u našoj vjeri. Hoćete nešto, kaže napašćemo vas. I napravi, znači Talbani, kao, znači tad država, su imali vijeće s Uleme i zasje, bilo zasjedanje vijeće Uleme, I ljudi donesu fetvu da nije dozvoljeno isporučiti muslimana nevjerniku. I kažu nećemo isporučiti samo Bedladna. Kažu ako nećete isporučiti samo Biladna, napašćemo vas. Oni kažu napadnite na nas, spremno se da se borimo, međutim nećemo isporučiti, isporučiti čovjek. To vam je historijat rata u Afganistanu, ovoga sa Amerikom. Znači ljudi nikome nisu oglašavali rat, proglašavali. Znači samo su odbili da isporuče jednog čovjeka. I radi tog jednog čovjeka, pogledajte šta su Amerikanci uradili u Afganistanu. Opet vam kažem, ko što sam rekao ovim obaveštajnim službama, znači vrate se na, na, zapadne, na zapadne organizacije za ljudska prava, pa vidite koliki je broj žrtava civila u Afganistanu od strane Amerike. Nek vam ne muslimani to potvrde. Nemojte da, da, da bude da su muslimani to rekli. Nego da ne muslimani to potvrde. Pa ćete vidjeti koliko je stotina djece je pobjeno, koliko je ljudi, ovo, koliko je ovo, koliko je ono. Radi čega? Samo radi sporučivanja jednog čovjeka. Zato što je opet optužen za stvar koja nikada nije dokazana. Znači, pogledajte odnos zapada prema islamu i prema muslimanima. I zato Allahovi robovi. Znači, ovo je Allahova vjera. I zato kada budemo govorili o stvarima koje narušava islam i iman, a to je pomaganje musliman, mušrika i nevjernika protiv muslimana, Allah Đerlešanu u Kur'anu, kada zabranjuje prijateljevanje sa nevjernicima, ne misli tu da ne smiješ da imaš, da kažemo, poznanika druga na fakultetu koji nije musliman. Čovjek u muslimanu, znate, čak je dozvan dođen i ženu koja je kitabika, koja je židovka i kršćanka. Da ima sa njom djecu, da živi sa njim bračnim životom, da je voli. Međutim, svi oni ajeti koji su došli, prije svega se misle zabrana da pomažeš nevjernike protiv muslimana. Kakvi god da su ti muslimani ako su muslimani. I zato oni koji su došli tamo u Mali, znači ljudi kažu hoćemo šarijat u pustinji. Nije došao u Americi da je to rekao, ni u Evropi, nego u pustinji tamo nekakvoj. Pa se odmah digla Francuska, šta? Znači kao država da uđe tu da interveniše. Dok imate, dok svijet gleda šta su u Palestini dešava, pa niko ništa. Pa zato Allah robo i kaže, muslimani su svugdje muslimanska krv ista. I u Bosni i Hercegovini je ista. I ista je gdje u Maliju ista je ovdje, ista je ovdje. I zato neki dan sam rekao obraći. Znači danas ljudi puno govore o islamskoj zajednici u Srbiji. Pa kažu islamska zajednica u Srbiji, srpska, četnička, poltronska, ovaka, onaka. Isto tako iz Hrvatske imami idu u Afganistan. Znači tamo u, pos u posjetu hrvatskim trupama koji ubijaju muslimane u Afganistanu, znači posjećuju i tako dalje. Ali niko o tome ne govori, niko o tome ne smije da digne glas. Znači, hrabar si, gdje lahko da budeš hrabar. Međutim, hadi budi hrabar, pa tu reci nešto protiv toga i toga imenom i prezmenom. Znači, nema. Zašto? Zato što se politika u sve to umješala. Ovo pokoravanje nekome ili nečemu u onome što smatra halalom ili haramom. I zato alim, znači koji govori, govori po Kur'anu i sunnetu. I tamo gdje ima širka, govori to je širk. Tamo gdje ljudi prave razliku, govori tamo se pravi razlika. Allahovi robovi, svugdje su muslimani, muslimani. I zato vam opet kažem, ovaj govor, govor o Allahovi tabarak wa ta'ala vjeri se gradi na dokazu. Na Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I Allaha tabarak wa ta'ala ne možemo obožavati osim onako kako nam je naredio. A naredio nam da ga obožavamo kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Znači ovo je bilo što je vezano za govor o širku, znači sljedeće subote uz Allahu tebareku ta'ala pomoć ili za one tamo ako ne bi bilo, znači govorit ćemo o malom širku i sve, o svim stvarima koje su došle u hadismu poslanika alihi salatu wasalam, koje je poslanika alihi salatu wasalam zabranio, a koje vode, koje vode u veliki, veliki širk. Svim što još jedno napominjem, znači da ćemo sutra i prokustra posle jaci u isto vrijeme, znači imati znači, predavanje koja, kao što sam rekao, koje će biti vezana za namaz. Molim Allah, tebareku ta'ala, da nas se smiluje, i da nam oprosti wa sallallahu ala Muhammedinu, ali wa sahbihi wa sallam, wa sallam, taslimi kathira. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كم من فؤاد كالحجارة